Bismillahirrahmanirrahim. Mhm. Alhamdulillahi wa kefa, wa salatu wa salamu ala abdi ladi stafa, nebina Muhammedu ala ali wa minu ala hu ala. Mi smo u... Šta smo zadnje govorili? Uzroci za Amora, Amora je osno Odnosno, došli do deseta. Ne? Tako kod mene stoji i ovdje piše. Došli smo do desetog uzroka zamora, za A govorimo inače, da se podsjetimo, govorimo o zamoru u činjenju dobrih dijela u ibadetu i u traženju znanja. Zašto se mi to umorimo i nekada prestanemo ili u boljem slučaju smanjimo dobra dijela i traženje znanja? <clears throat> Došli smo do desetog, desetog ovaj razloga, desetog uzroka. Znači, hoće ovdje čovjek da kaže da ukoliko čovjek nije čvrsto sa objema nogama na zemlji i da zna dobro gdje živi, kako živi, šta je, da je on Allahov robit ostalo, da su isto tako i ljudi Allahovi robovi i da može da ocijeni stanje kako treba, onda u tom slučaju to može biti razlogom da se čovjek umara u nečemu što uopšte nema veze sa stvarnošćom i zbog toga se umori više nego što bi trebao i prestane sa traženjem znanja. Evo, kaže nam ovdje šeji da tu ima raznih oblika ovaj, raznih oblika udaljavanja od stvarnosti. Prvi oblik kaže pretjerivanje u vjeri i, i, i pretjerana žestina. Znači da čovjek pretjeruje u praktikovanju vjere na samom sebi, a i previše je, previše je žestok i previše je ovaj, od drugih želi više nego što inače islam htio od njih. Hmm. Dobro. Zbog toga je došlo niz ajeta i hadisa koji zabranjuju čovjeku da pretjeruje u vjeri, u vezi sa samim sobom, a i u vezi sa drugim. Pa kaže Alšanu, ja ehlel kitab la teglu fi dinikom, o sljedbenice knjige nemojte pretjerivati u praktikovanju vjere. To je sura Nisa 171. ajet. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "Iyakum al-ghuluf fi din fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghuluf fi din." Klonite se pretjerivanja u vjeri, jer narode prije vas uništilo je pretjerivanje u vjeri. Hadis je zabilježio Nesai ibn Mađe i Hakim i drugi šehr Baniga ocjenio vjerodostojnim. Dalje, muslim je zabilježio u svom sahihu hadisu kojim stoji helekel mutenati'un, helekel mutenati'un, helekel mutenati'un. Propali su oni koji cijepidlače u vjeri, previše idu u te detalje koji nisu propisani. Tri puta je to ponovio. Ima primjer. Ima primjer. Primjer je hadis koji je zabilježio imam muslim, svom sahiju. Da su došla trojica ljudi kod poslanika sallallahu alaihi wa Kažu, nisu našli poslanika i pitali su poslanikove žene, A do šeste hijđarske godine poslanikove žene su nisu bile pokrivene, nisu inače žene bile pokrivene, bilo je, kontaktirale su sa muškarcima i tako dalje. I pitali su ih o ibadetu Allahovog poslanika. Pa su rekli, on, šta je poslanik radio, onda to se njima činilo malo. I kažu, to što poslanik sa selem radi, to je razumljivo, jer poslaniku su oprošteni i prijašnji i budući grijesi i svi grijesi. Ali mi, mi smo grešnici. I kažu, šta ćemo, kaže, jedan ja neću nikada više ne postiti ni jedan dan. To pa će reći da će postiti svaki dan. Drugi kaže, ja neću više nikad spavat, po cijelu noću i badit A treći reče, ja neću se ženiti. Kako bi se mogao posvetiti badatu? Kad je poslanik za selim došao, naljutio se i rekao onako ljutito, ja jedem i posti. Znači ima dana kad posti, ima dana kad ne posti. Spavam i klanjam i ženim se. Pa ako ne prihvati moj sunnet, nije, ne pripada meni. Znači ta sredina u tim stvarima koje je poslanik za sredom propisao, to je pravi put. A to znači da li izlazi iz vjere? Ne izlazi iz vjere, ali opterećuju se opterećuju se više nego što jest i nije to poslanikov put ne znači da izašao iz vjere, ali islam je širi, širok malo imati, ali poslanikov put je bio da ide najlakšim prečicama da Allahovog zadovoljstva. Može to znači da će se preče obtrediti, da će da kažem izglaziti kad to Može, a i ne mora. U svakom slučaju, riječ ne pripada meni, znači ne znači da izašao iz vjere, nego ne može reći na Muhammedovom je putu pravom, kako, baš kako treba. No, neki primjer današnjice preterivan, ovdje kod nas, neki Pa u nas su uglavnom primjeri da ljudi, u nas je obrnuto sad ljudi, popuštaju vjeri više nego što im je ovaj, dozvoljeno. Ali nije da nema primjera, znači primjera može biti Uh, kod nas ubosni primjer za to pretjerivanje su ovi što i nazivaju ehlotekfir. Mhm. Znači koji proglašava ljude ovaj, nevjernicima, uopćeno i pojedinačno i svakako. A ovaj, to je jedan vid pretjerivanja danas koji postoji. Pod B. Kaže, također oblik te, tog eh, ovaj, udaljavanja od te stvarnosti i tako dalje, gdje da mladić ili mlad čovjek bude zagrijan za davu, da radi puno na davi i tako dalje, noću, danju, ljeti, zimi, međutim, ne vodi računa o pravima svoje porodice. Ne vodi računa o onome što je dužan prema samom sebi, o svojoj rodbini. I nakon nekog vremena, mjeseci, godina, zavisno sve koliko, osjeti da tu greši. Griš, osjeti gdje je problem i onda se potpuno promijeni na drugu stranu. Znači, obično kad čovjek ode u jednu krajnost, znači samo radi da u negdje organizaciji, negdje tamo, drsovi, ne znam, nija piše, hoda i tako dalje, i onda nakon nekog vremena osjeti da je pretjero da ovaj, zanemaruje porodicu, rodbinu i ostale koje imaju prava kod njega, i onda se okrene na drugu stranu potpuno. Zato je bolje ići umjereno sredinom, onoliko koliko možeš pružiš ovde i onoliko koliko možeš pružiš na drugu stranu. Jeste razumijeli ovaj, ovaj vid? To se prije dešavalo često, sad je to malo ređe, jer sad čini mi se stvari su krenule obrnutim tokom. Znači, oni koji su bili previše ovako sad su vratili se na ovu drugu stranu, sad više vode računa o sebi, o ženama i ostalim. Ali dešava se i to. Znači, uvijek svako zastranjivanje na jednu stranu povlači za sobom problem na drugoj strani. Pod C treći, <clears throat> <clears throat> zacrtavanje nerealnih ciljeva. zacrtavanje nerealnih ciljeva koji nekada mogu biti propisani, znači ispravni su širijetski ciljevi, ali jednostavno vrijeme i mjesto u kojem čovjek živi nemoguće je da se, da se ostvari i da se obistri. Hmm. I onda čovjek radi, radi za te nedostižne ciljeve, radi, radi i na kraju vidi da ne može. I ti nerealni ciljevi, kad on vidi da je to nedokučivo, da je uložio toliko godina, toliko truda, ovog onog, pojavi se u njemu osjećaj da više nema želje da radi. Nema želje da uči. Dobro, recimo, da čovjek sebi zacrta cilj, hoću biti hafiz za godinu, recimo. I onda osjeti da on ne može to. Možda zato što su mu godine već malo na zalasku pamćenja. Čovjek što je stariji više razumije, ali slabije pamti. Dok je mlađi više pamti, slabije razumije. To je prirodno. I onda sebi zacrta neki cilj i vidi da ne može, ne može, onda neće nikako. Pa dobro, nemoj, hivs, hajder, zarašunaj sebi džuz. Zacrtaj sebi džuz i ideš ka tom džuzu. Ili zacrtaj sebi dnevno dva reda Kur'ana. Dva ajeta. Ne moraš dva ajeta, nego dva reda samo od strance, pa bez obzira koliki su ajeti. Dok se ne navikne mozak malo na pamćenje i na to. Pa onda kasnije povećaješ sebe. Ali odmah kad bi stranicu sebi zacrtao, ne bi to moglo tako. Ili recimo da čovjek sebi zacrta, sad ću odmah krenut noćni namaz 11 rakata. I onda vidi sebe jednom probe, dva put, tri put, mjesec dana i ostalo. Ramke Allah, ne može. I onda prestane. A što to sebi radiš? Što sebi ne zacrtaš prvo dva rek? Prvo da ustaneš uopće prije seba. Pa da klanjaš dva kraća rekata, dosta. Pa dok se ne navikneš, pa ideš onda kako navike dolaze, kako godine prolaze, lakše ti ustajat, povećavaš sebi. I to je prirodan tok. Ali ako uzmiš se previše gore, zacrta sebi neki cilj. I onda kasnije padaš dole, to u čovjeku budi osjećaje da nije uspio i onda to završi svakako. Hm. Pod D. Ovo je vezano za traženje znanja. Da čovjek dobije želju ili priliku da nauči znanje, ali osjeća da je puno vremena izgubio. <clears throat> osjeća da je izgubio puno vremena, izgubio puno od znanja i umjesto da bez obzira na to što je izgubio puno, da krene ispravno, to jest od početka, od mali stvari, od osnovnih, pa da ide dalje, onda krene negdje od sredine ili negdje od, od pri kraju i ništa ne razumije. Jer pazite, kad čovjek tek uđe u islam, danas problem koji se dešava. Uđe čovjek, momak, bude godinu, dvi, tri, četiri, nije nikada učio, recimo, islamsko vjerovanje sistematski. I onda se odjednom nađe u vrtlogu islamskih sekti, pravaca, mezheba koji danas postoje u Bosni i pokušava da sudi, da presudi, pa nekad presudi pogrešno, nekad za ono što je u pravu kaže da nije, ili obrnuto, nekada pretjerano reaguje na nešto što može se podnijeti, nekad ne reaguje na nešto što nije podnošljivo. Svašta nešto. I onda recimo kad bude, uđe u nekad u rasprave sa nekim koje je učeniji od njega, sa nekim koje ovaj, više zna o tome, jednostavno, kako bi to rekli, dobije šamar, ovi ga jednostavno poklope, zato što nema izgrađeno temeljno znanje kojim bi moglo to da, da rješava ta pitanja određene, da ima neki svoj stav. A ulazi u te stvari previše, jer je krenuo negdje od pritkraja, a ne od početka. Umjesto da krene od početka, lagano, od osnovnih stvari, pa onda nadograđuje to, pa ide drugo, pa treće, pa četvrto. I onda kad dođu ta neka pitanja, onda ima nekakav zdrav zdravstav. Možda konkretno primjer za to kako? Pa prvo se uči, znači, temelje. Ti se vidi u školi, kad recimo u školama ide prvi razred, pa mu daje ono malo nešto, slike ispod ono. Pa drugi razred malo više, treći razred malo više, pa četvrti, islamske nauke su tako, imaju male knjigice, dvije, tri strance, pa učiš, recimo što ja znam, imanske šarte. Pa naučiš imanske šarte. Vjerujte, mi smo imali studente, spavljala na fakultetu s nama, grešili su na ispitima na, u, u imanskim šartima. Bukvalno. Znači, prva godina fakulteta, ispit iz islamske civilizacije, i kulture, tamo vamo, i sad, eto, da bi profesor olakšo <laughs> stavio i pitanje imanskih šartima i o Fulajmanski sindrom. Eto. To znači od početka, lagano. Pa onda kad naučiš imanske šarte na pamet, ideš učiš razradu ruknova imanskih šarta, pa znaš da ima tevhida, tevhid rububije, tevhid ulohije, tevhide smajve sila. Pa onda ideš, učiš meleke, šta znači vjerovati u meleke, pa ima četiri rukna pa vjerovanje u objave ima četiri rukna, pa vjerovanje u sudni dan ima šest, pa vjerovanje u kader ima četiri. Pa to naučiš na pamet samo, bez dokaza, bez ište. Pa kad naučiš to, onda uđeš u rububijet, pa znaš da ima još tri rukna rububijeta. Pa onda ideš u luhijet, pa naučiš da ima tri rukna isto tako. Pa ovo je smave sifat da ima četiri i ostalo. Učiš na pamet polagano. I onda kad ti dođe neko pitanje, <clears throat> kad izgradiš se tako, pa onda još nakon toga kasnije fazi naučiš još i dokaze za to što znaš. Neće ti biti problem kad neko kaže Allah je na, na svakom mjestu ili nije iznad neba, da jednostavno ti odmah detektiraš aha, nije to tako. Hmm. Dobro. Sljedeći kaže, često se dogodi da čovjek da čovjeka zadesi zamor zbog toga što ne vodi računa o svome tijelu. Znači, dogodi se da mladim ljudima koji te krenu u islamu, davu i tako dalje, dogodi im se da, da jednostavno ne vode više računa o sebi, samo misle za interes drugih i zaborave voditi brigu o svom tijelu, o svom zdravlju, o tome šta jedu, šta piju, da li redovno jedu, da li redovno piju, I onda recimo zbog tog takvog nezdravog života recimo ili neuređenog života zadesi ih neka bolest. E kad ih zadesi bolest onda odjednom stanu i pitaju se čuviš šta je ovo ko što se desilo sa jednim kad je dobio čir na želucu kad je morao gore na pretrage i ostalo, sad ga nema nigdje. Sad samo vodi brigo o svom ovaj, čiru da ne bi čir pukao, da ovo, da ono ide na pregled redovno. A 5-6 godina nije uopšte se pregledavo recimo. Što je greška jer tijelo je manet kod čovjeka i ne treba da ga zanemaruje. Redovno jelo, da pije što je zdravo, spavanje i tako dalje. O tome treba voti računa, ali ne treba pretjerivati i previše to potencirati. To je na kraju krajeva i sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Da je, kao što je sam rekao, i jeo je i postio je, i spavao je, a i klanjao je. Ako te opušta plaža i na more, otiđi na more i plažu, ali nemoj ići gdje su goli ljudi. Ako uspiješ naći. Ako ima negdje, recimo, evo šta ja znam, u nas u Bosni može se naći, nije mi more, ali imamo rijeke veoma lijepe. Znači da odiš sa prijateljima ako nisi oženjen, ili da odiš sa porodicom ako si oženjen, kraj rijeke, šta ti fali? Da se opustiš. Možeš i rošti zapaliti. Pa, Ako te to opušta, jel te futbal opušta? Sport. Uzmiš sebi vrijeme kad nemaš neke vjerske niti neke dunjaličke obaveze da poigraš lopte, šta fali? Znači uzmiš vrijeme za futbal, za košarku, za plivanje, za šta god hoćeš. Niko to ne brani. Naprotiv, čak što više preporučuje se ponekad da čovjek uzme sebi ta, taj vid rahatluka za tijelo i za da bi mogao bolje raditi i učiti druga djela raditi. Šta više Ibn Taymije kaže da postoji ona zabranjena vremena kad se ne može klanjati na file, je tako? Iza kindije, onda kad sunce izlazi i podne, tako da... On kaže da je jedna svrha te zabrane, da je šerija tu stavio granicu da ne bi oni koji bi htjeli klanjati stalno, pretjerali u tim pa da im to uđe u zamor. Nego šarijat stavio granicu, možeš klanjati, ali ne možeš tad. Da bi mogu imati taj vid odmora, da ne bi prešlo to u vid dosade i rutine. Hm. Dobro, to je bilo deseto. Jedanesti razlog. Ovo je malo... Hm. Važan je samo ovako, kaže on, od uzroka e, da čovjek prestane sa znanjem ili da se zamori u ibadetu ili tražu stanje, su prepreke i poteškoće. Prepreke i poteškoće. Recimo čovjek pođe putem dave, pođe da poziva, traže znanje i tako dalje. I onda vidi da taj put nije posud svića. Nego naprotiv da je to vrlo trnovit put. Šta to znači? To znači da poslanici su ljudima uvijek željeli dobro, donosili dobro, ali kako su ih ljudi dočekivali? Obično negiranjem, neprihvatanjem, pa ponekad i protjerivanjem. Vi znate poznati hadis u Buhari, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tek mu došla objava pa je ga, pa ga Hatidža odvela da Verke ibn Neufela i on mu je ispričao šta je vidio. Pa mu je on na kraju rekao Vereka da Bog da hoću biti mlad i sna, odnosno da hoću biti snažan kada te tvoj narod protjera. A onda poslanik sa srednjem se ovaj, upita začuđeno, a zar će oni mene protjerati? Nije mu bilo jasno, nije mogo da shvati da je to moguće da se to desi. Zašto? Šta bi on to njima uradio da, da oni njega protiraju? Ali samo to što je rekao, ti bogovi nisu ispravni. Nije u redu to tako, nije u redu da uzimate kamatu ovom. To se njima nije svidjelo da mijenja te stvari i protirali su. Čak što više htjeli su ga ubiti. I zato učenjaci su imali razno razne neprilike od mnogih ljudi, pa ponekad čak i od muslimana kojima ne godi nekada ono što, što govori, a učenjak nema pravo da odstupi od znanja kojeg zna. To je manet koji uzme, ako ponese neko znanje i zna da je tako i neko dođe govori pogrešno da to kaže. Na lijep način, normalno. I zato su imali velike, ogromne probleme. Pričao sam vam događaj kada imam nevevi, kada je njegov vladar u vladaru njegovom vremenu, naredio da povise, povise porez ljudima. I poslao tamo da svi potpišu kao fetva da izađe i da... da... Ne veli odbije. I kad je odbio, šta se dogodilo? Kaže, zovite ga. Skinete ga sa svih položaja kojima. Kaže, nema položaja nikako. Oduzmite mu sami metak, nema i metka, kaže, ništa. Bio neoženjen, onako sam mu. I na kraju su ga uznemiravali, ali nije htio potpisati, nego mu je otišao i rekao, kad pokupiš zlato i srebro koje si podijelio svojim čerkama i svojim slugama i ovim i onim, i to što imaš pokući od tih ukrasa, i ako ti ne bude dovoljno, onda možeš tražiti od ljudi koji i tako su previše opterećeni tim nametima. Znači čak ponekad i od muslimana imaš, pa ima Mahmed šta je imao problema, pa je Buhanifa, rahimahullah, On je imao problema isto tako. Pa kad ja Ajad? On je isto imao velikih problema. Ibnu Dakik al on je bio u vrijeme države robova. Jeste čuli za državu robova koja je bila u istoriji? To je jedina država koju su osnovali robovi. Memalik zvala se. Memluci, ja? Memluci. Memluk znači rob u prevodu na bosanski jezik. I to su bili oni koji su zarobljeni tata, u, u, posle borbe sa Tatarima. U svakom slučaju oni su digli pobunu, ti robovi, i jednostavno htjeli su da proglase tu svoju neku državu u okviru islama. Ibn Dakik el je bio glavni kadija, tad, vrhovni kadija. I trebalo je samo onda potpiše svoje da kaže i da to proglasi se država. Međutim, on je njima dolazio i kaže, otiđite do svojih vlasnika. Ako vas oslobode, možete imati državu. A robovi ne mogu biti vlasnici. <laughs> ne mogu imati svoje države. I nekoliko puta su dolazili da ga smaknu, da ga ubiju. Nekako im se nije dalo ništa. I na kraju su jednom čvrsto odlučili da dođu pred njegovu kuću, svi se sakupili. I to je vidio njegov sin ispred kuće i utočio u kuću ko bez duše kaže babo, eto ih, sa isukanim sabljama. A on bio onako u kućnom nekom ogrtaču, ovako nimo kad se ne obuči i izađe pred njih. Kaže, šta je? Opet nisu mi smogli snage. Spanila ono, kad nešto ne da, onda to se ne može dogoditi. E, pita šta je, kažem, ako još budeš odugovlačio, mi ćemo tako, tako, tako. Uglavnom on kaže, prvo budite oslobođeni, pa ćete dobiti otpisa i vrate se ponovo. Poslije mu sin kažeš, jel te bilo strah, jesi se prepošto, nisi pobjegao i tako dalje. Kaže, sinko, nisam ja toliko dobar da mene ubiju na Allahov put. Znači, nije njemu uopšte bilo ovaj, tih problema koji se nađu, u istinu je tako, jer ljudi koji recimo drže položaje i tako dalje, nije im drago kad dođe neko koji je ispod njih i recimo kaže njima pametujem nešto u stvari ne pametuje, nego govori da nije tako. I zato se dogodi da ljudi krenu tim putem dave i onda vide i putem traženja znanja, ali onda vide da je to težak put, da je to put kad treba puno ponavljati. Vjerujte, žene se probudi u momcima za traženje znanja. I krenu, hoćemo, hoćemo. Dva, tri puta dođu, vide da moraju rano ustaviti vidi da moraju učiti na pamet ono što se govori, vidi da moraju obnavljati svaki dan, ne može mi to. I odustanu. A onda im bude žao, ali nemaju snage, nemaju sabora da to prebrode. I to je taj ovaj problem, što ako kreniš tim putem učiti znanje, pogotovo šerijatsko znanje, recimo ovo dunjaločko znanje, prođeš, završiš diplomu i ja uopšte ljudi koji završe recimo ne znam nija neku pedagogiju ili psihologiju ili ne znam nija bilo šta drugo neko drugo zanimanje nauče, uzmu diplomu i onda rade nešto određeno i u toku radnog vika usavrši to jedno i ne obnavljaju više one tekstove ne uče na pamet tekstove nego polože ispiti gotovo u islamskom znanju ne ima toga možeš ti naučiti položiti ispite ako učiš negdje u školi ali to neće biti znanje koje se traži nego stalno moraš obnavljati. Ono što naučiš od Kur'ana na pamet, moraš ga ponoviti svake sedmice, ako zaboravljaš svaki, svaki drugi dan, ako zaboravljaš svaki dan. Jer Kur'an ne ostaje vječno da se ucrta <clears throat> ako se ne ponavlja. Isto tako sa hadisima, sa akidom, fikom i ostalim, ostalim znanjima. Treba sabora. Spavnula, sjećam se, kad su 97. i 98. otišli neki kod Šukri Ramića, kaže, hoćemo da učimo fik ših kod tebe. Kaže, može, pojru. Ali dođite u Ensar posle Saba. <laughs> Dvojice samo došli. Samo zato što moraju doći posle Saba. Znači, to nije nikakva, to se ne računa uopšte da je prepreka neka na traženje znanja. Ali eto, to rano ustajanje, da dođeš posle saba. To je, znači, taj <laughs> ovaj problem. se trebalo poslašama dođu, pa ja navodim primjer ovako koji mi je svjež. Dobro, 12. osamljivanje? Ili to pojedinačno djelovanje? Islam je inac, inače vjera džemata, vjera zajednice. I svaka vrsta tog, izo, iz, svaka vrsta te izolacije, osamljivanje, tako je, to je strano islamu i to ne prihvata se. Recimo, kad, kod traženja znanja, ne može čovjek jednostavno sam da se osami i kaže ja ću uzeti sebi knjige i gotovo. Ne može to tako. Zašto? Zato što je to jednostavno nije prirodno u prirodi čovjeka da sam sebe može naučiti. Mora imati nekoga ko će, ko će ga naučiti. I zato postoji izreka kod naših učenjaka čije je znanje iz knjiga ima više grešaka nego Kur'an slova. Jer knjiga nekad štamparska greška, često se uvjerimo sami, piše majde deveti jajet, a ono majde šesti jajet. Recimo, to je bezazlena greška, ali greška, recimo. Štamparska greška, pa greška o informaciji. Onda nekada knjiga koju ti čitaš možda je spomenuto nešto uopćeno, grubo, onako, nema to prošljenje da ti to možeš shvatiti. Ti misliš da je to samo to znanje oko toga, a ima toga još. Dok kako učiš kod nekoga, upozorit će na to, reći će ti, to će ti fino pojasniti, ostalo, shvatit ćeš ga ispravno. Zbog toga, kažu učenjaci, znanje je, nauka i je poput rodbinske veze. Znači, moraš imati ovaj od ovog do ovog i tako dalje. Danas su to u ovom slučaju naše institucije, recimo. Postoje fakulteti, univerziteti, ustanove gdje imaju ljudi određeni koji su učili kod tih ljudi i ostalo i dobiješ na kraju. To su prije bile uh, i džaze, vidovi diploma, danas su to diplome i to su vidovi džaza, znači neko mora biti da kaže taj čovjek zna nešto ili zna toliko, može toliko i tako dalje. Ali da čovjek sam nešto tu ne može. Isto tako kad je u pitanju da sam čovjek obično ništa ne može napraviti. Zatim ovdje kad je u pitanju ovo izolacija i ostalo, jedna vrlo, jedna vrlo važna stvar koja se proteže se nažalost kod mnogih grupa. Zajednica muslimana, ovo vrlo dobro shvatite je širi pojam koji pre, nadilazi grupe i grupice. Nažalost, imaju neki ponašaju se da je zajednica muslimana samo ona njihova grupa koja je uz njih. Pa dođe, recimo, muslimanska braća i samo su ono ko je muslimansko braći, to je. Ko nije, može umrijeti odglade, niko neće znat za njega. Ko je u sufijama, nije. Ko je u sufijama, njihov je, on može ima, ima će sve te pogodnice. Ko nije, ne može. Ko je unutar institucije islamske zajednice, radi tu sve ima, ko nema, može umrijeti odglade, niko, nikog nije briga. Ko je među, ne znam, nija nekom grupom, kako ih zovu Vahabije, Selefije ili tako dalje, kako, kako hoćete, ko je s njima tu, dobro je sorry, do ko nije, baš je briga ili možda ne, jednostavno ga ne smatraju. To tako svatanje, to je apsolutno pogrešno svatanje. Manjkavo svatanje. Svatanje koje nima veze s islamom. Islam je zajednica i zagovara zajednicu koja, gdje su svi muslimani, kogod svjedoči la ilaha ilaha, Muhammed Rasulullah, tu je. Znači, dio je islamske, dio je zajednice muslimana. A sad ne smijete ako ima neka institucija kao što recimo islamska zajednica koja je krovna i koja je glavna, koja vodi računa o svemu recimo. Ili postoji neka, neko udruženje koje se zove, ne znam, nija Hasu i Husu recimo, nije važno. Udruženje gdje su muslimanska braća, udruženje gdje su ovi, udruženje su oni rade na određenim poljima i tako dalje, ali da, to, da, da se to svati kao da je to ta zajednica i ništa drugo, a sve osim nije, nema veze s nama, to nije u redu. Jeste razumijeli ovo? Znači, muslimani su, bez obzira ako ima neku, recimo, nešto što mi smatramo da je pogrešno, ili ima neku grešku kod sebe, on je ipak musliman i dio ste iste zajednice. Nažalost, sad je postalo obrnuto. Sada, recimo, sve te podjele neke među muslimanima postale su neke velike, ogromne koje se djeje. A van muslimana koji nisu muslimani, sve neke razlike nisu važne, može zajedno. A ovo dole ne može. Obrnule se stvari potpuno. Znači, to usko svatanje te zajednice, to je velika greška. Dobro, ustrajavanje na jednim te istim načinu, jednom te istom načinu djelovanja i stepenu davi. Šta to znači? Ovo se i također dešava kod nas. Prolaze mjeseci, prolaze godine, prolaze generacije, dolaze, a mi smo još uvijek radimo i vratamo sa jednom generacijom koja je bila neka. I stalno jedno te isto ponavljamo i stalno na jedan te isti način. Tako da smo donekle, što bi rekao, dotužili sam se međusobno, recimo. Kad, recimo, evo, primjer radi kurs. Kad kažeš nekom bratu, recimo, koji je bio na kursovima 96. 95. 97. Ima kurs, kako predstavu dobije? A to će opet biti tevi drugo, bijete, taharet i ostalo. To je bilo počelo tako, razmišljeno. I, nažalost, donekle su pravo. Zato što nema obnavljanja, nema <clears throat> ničeg novog u tome svemu, u načinu izlaganja. Ne misli se da se donese nešto novo u smislu tematike. Ti predstavljaš, učiš ga tevhidu, učiš ga šta je širk, učiš ga namazu, postu, zakatu, ne znam. Ali način tog učenja treba promijeniti. Da bi ljudi koji su tu ili da bi privukao nove ljude, jednostavno moraš ići u korak s vremenom. To su sredstva i poslanik sallallahu alaihi sallam to je koristio ulema nakon njega. Jer da su ostali nas na tim nekim starim metodama, još uvijek bi bili samo rukopisi, ne bi niko recimo štao po knjige. Ili sad što stavljaju na CD-ove, ne znam nija nešto, ili ostale stvari. Ili koriste nekakve projektore, ili ovo, ili nekakav drugi način rada direktnog s manjim grupama, s malo više grupa, razno razne načine, neke jer to oživljava čovjeku, daje nekakav novi polet i zanos i ostalo sve. Onih koji prisustuju, a i novih koji treba da vide ovaj sveto. I to je vrlo, vrlo važno i dogodi se da, da ljudi koji rade, uče znanje i koji rade na davo, zbog tih ustavljenih, zastarjelih metoda, izgubi volju za znanjem i za, za, za radom na davo. I zbog toga je to velika greška. Uz Sve to i taj trud koji se stalno ponavlja iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu, i on se uzalo troši jer se u krug sve vrti. 14. Slab odgoj učenika i onoga koji želi da, da, da poziva u islam. Šta znači slab odgoj? Odgoj je prije svega proces. Znači, št, dugo traje. Ne može se čovjek odgojiti za mjesec, za pola godine ovo. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme odgajao je velike ashabe 13 godina samo na jednom principu. A to je da se ukorijeni u njima, u njihovim dušama i srcima tevhid i da zamrzi širk. Znači, u mekanskom periodu deset godina nije bilo nikakvog propisa osim tevhida i širka. Ništa. Klanjali su dva rekata ujutru i dva rekata na večica. A samo cijeli Kur'an tada, deset godina koji je objavljan, poslanik sallallahu alaihi sallam što govorio, govorio je o tom, o tom pitanju. Tek desete godine dolazi pet dnevnih namaza. Navikavaju se na pet dnevnih namaza. I posle 13 godina postepeno ponovo dolaze dolaze ovaj propisi ostali. I kamata dolazi zadnja. 22. godine po objavi. Dolazi kamata. A mi ovdje danas imamo, nažalost, na početničkim kursevima, na ne znam nija čemu su susretima, imamo najviše pitanje o kamati. Ali tako li nije? O kamati ovako, šta iz banke ovako, kuca parama iz banke ovako, a nigdje ni para, ni banke, ni kamate, ni ništa. Kao da je tevhidu, o vidovima širka, o svemu tome, sve vrlo jasno, sve čisto, zna se sve, ruknovi, šartovi, vađibi, mekruhi i ostalo. Odgoj u islamu koji je poslanik Selim odgajao, bio je u nauci i u ibaditu. Znači, išlo je uporedo i nauka i ibadit. Ako čovjeka podučavaš samo, a ne stavljaš tačku na taj ibadet, To je slab odgoj. Ako ga isto tako samo podučavaš i badetu, ali ne učiš ga znanju, i to je isto slabo. Mora biti oboje uporedo. Sljedeće što je važno, 15. koje? Nevođenje računa o talentu i poslovima koji se, koji se rade. To je, nažalost, vrlo, vrlo raširen problem. Znači svaka osoba ima talent za nešto. Je tako li? Ima ljudi koji imaju talent za ideje. Jednostavno ideje kod njih naviru, naviru, ali on kad bi trebao da te ideje ne, ovaj, praktično uradi, slabo. Ima ljudi obrnuto koji ne voli razmišljati plavo, ali oni su radilice, samo rade, guraju, gule i tako dalje. Treći voli pisat, četvrti voli vazu, peti voli, ne znam nija nešto, uglavnom, da bi posao izašao dobar, moraju se ti talenti i oni što, što ljudi žele pravilno zaposliti, onda će posao biti dobar. Obrnuto ne. Evo recimo, imam Buhari, rahimahullah. On je u početku tražio tefsir. Znači, učio je tefsir i htio je tefsir da uči izda. Došao je kod svoj šeha koji mu smatra se jedan od glavnijih šehova Umejd, rahmanullah. I on kod njega primijetio osobine koje su dobre za muhadisa. I on ga je nagovorio da umjesto tefsira udubi se u hadisku Od, našo je taj talent u njemu. I postoje, rahmanullah, jedan mislim, ne jedan, nego najveći muhadis ovaj, svih vremena praktično. Znači, samo što je talent pronašao, znači to da čovjek taj talent i taj dar koji mu dat pravilno upotrebi, to je, vjerujte, od toga mnogo zavisi. Čak i, i, i čovjekova sreća i neko zadovoljstvo na ovome svijetu. Sljedeće koje je 17. 16. Dugo vreme, dugo, a malo pomagača i saputnika. Šta to hoće da kažem? Tako dugo? dugo, puno vremena treba. Šta to, šta hoće čovjek da kaže? Kaže da bi naučio znanje ili da bi pozvao ljude. Treba puno vremena. To je dug proces. A onih koji su s tobom ili koji zajedno s tobom hoće učiti, vrlo ih je malo. Znači, to je uzrok od uzroka zašto ljudi izgubi se i zamore i zanese. I to je činjenica. Činjenica iz godine u godinu je sve manje onih koji hoće da uče znanje. A pogotovo onih koji hoće da uče temeljito, da pamti, da, da, da. Sjećam se godine 1999. mi smo bili studenti na odsijek za arapski jezik na našem univerzitetu upisalo se samo četiri učenika i morali su zatvoriti odsijek. Neće ljudi jednostavno da upišu, da upisu upisuju svako neku informatiku, ovo, ono, ali ove, znači, arapski jezik, islamske nauke, slavno. Gdje je to bilo? U Dubaji u Emiratima, recimo. Te godine, ne znam da li su ga sad otvorili, ali jednostavno nema interesanata. Zatvorili od sika. A da ne govorimo ovdje kod nas. Ko to ima želju? Učenici koji hoće učiti arapski jezik. Kažu, dođi, uči nas, hoćemo, trebamo položiti ispit, dođeš, dođe pet. Dođe jednom, ne dođe pet puta. Još mu treba za ispit, šta bi da mu ne treba za ispit nikako, ne bi nikad ni pomislio da uči nešto od arapskog jezika. Ljudi nude znanja, a ljudi jednostavno Neće. Okreću se. Dugo im. I nema, nema nekog ko bi čovjeka podstako na to. Evo ja konkretno sada vam budem iskren. Već dvije, tri godine ne mogu nikog da nađem ko ima želje volje da jednostavno samo čitamo neke knjige na arapskom jeziku. Jednog jedinog čovjeka. Kome god sam ponudio ili nema vremena ili ima posla ili dođe umoran ili ima neke, svi imaju neke projekte, programe, ono, svašta nešto, ali vjerujte, sve to šuplje, ako nema duha za znanjem, za čitanjem, za učenjem, znači, sve to šuplje. I sljedeće, zadnje, to su Elohan, iluzije, jel se to zove iluzije, da, danas smo imali, šta je iluzije? Kad čovjek nešto umišlja sebi, e, iluzije, prišli. <laughs> To će šeitan i čovjeka pripada čuj. Svi su se okrenuli protiv islama. Svi imaju nešto protiv. Proglasite vehabijom, zatvorit ćete, e, ubit ćete, neće ti dozvoliti radit, neće ovako, a nismo ni probali. Tu su, vjerujem mi, većina toga vallahi iluzije koji nemaju veze sa stvarnošću. Ti si čovjek koji si građan. Ako nemaš oraha u džepu, šta? Jesi koga uvredio? Jesi koga povrijedio? Jesi li ne, jel namjeravaš nešto da uradiš što ne treba, ne, nešto da, da koristiš nekakav eksploziv, da ovo, da ono, ne namjeravaš, pa šta onda? Jer postičeš nekoga na nekakvu mržnju da nekog ubija, da nekoga mrzi ili to ostalo, ne postičeš ništa. Postičeš ljude na hajr, vežeš ih za njihova gospodara, postičeš ih na namaz, da daju zekat, da daju sadaku, da posti Ramazan, da budu dobri ljudi, posjećeš ih da budu dobri prema svojim roditeljima, da pravilno odgajaju djecu, posjećeš ih da budu dobri prema komšijama, sve da bili muslimani ili nemuslimani, muslimani, pa u čemu je problem? Otkud ti strahovi, zašto ti strahovi? Znači, musliman danas u ovom vremenu treba da bude maksimalno transparentan, da sve bude jasno. Normalno oni koji se skrivaju po nekakvim špiljama, po nekakvim mračnim prostorijama, u mraku, sklapaju neke planove, to su gluposti koje nemaju veze sa islamom. To su grupe i grupacije koje imaju neke svoje ciljeve koji su nisu uopće, nemaju veze sa davom, sa pozivom, da se ljudi spase. Bo. Pa svaki čovjek koji umre zaradi džehennema, nisi mu dostavio, treba ti bude žao. A ovo sve to su šeitanske spletke koje čovjeka vode i, i, i stavljaju mu na glavu i ono što nije. Znači, ako neko drugi uradi u zločinu, ima za njega da odgovara i zna se za njega kazna i gotova priča na tebi da budeš transparentan, jasan, zna se novac koji dolazi kod tebe, zna se gdje izlazi, zna se koliko dolazi, zna se koliko ulazi, na kraj kraju imaju organi koji to treba da prate i vode računa o tome, e, zna se šta ti govoriš, šta ti radiš, samo budi jasan, potpiši se na sve, ja jednostavno kad vidim da neko napiše neki članak koji je ovako malo kožešći, a neće da ga potpiše, ja to podelim odmah, to za mene nije ništa. Zašto ti uopšte pišeš nešto ako se ispod toga bojiš se potpisati? Znači, je to nešto nije u redu? Šta je tu problem? Ako je u redu, onda stani za toga. To je to, ja kažem, to je završena priča. A vjerujte, u islamu nema ničega što bi čovjek se trebao stidjet, bojat i ne znam šta. Ako griješim, ispravite me. Ja znam da među muslimanima se vrši nasilje, nepravda u većini slučajeva i tako dalje. Ali obično bude nekog povoda za nešto tu. Ako se ponašaš normalno, živiš u skladu sa nekakvim... Jel te islam tjera, Boga ti, da, da, da kradeš od, od, od nemuslimana ko što su neki radnik ovaj, posle rata ili, ili ne znam nija, i dan danas što, što rade po tim zapadnim zemljama? Jel te to tjera? Otkud tebi to da to islam uopće dozvoljava? Kamo li da to naređi? Ako imaš neki problem da te neko uznemirava, koji ostali ljudi, prijaviš policiji, imaš policiju, ako im, neko ti zakida tvoje pravo, Rekli smo da Islam dozvoljava čovjeku da svoja prava koja su mu oduzeta traži po sudovima koje postoji. Ne mora biti islamski sudovi. Ali ako ne možeš dobiti svoje pravo koje te sledi osim na sudu, ideš na sud regularno, koji svi ostali ljudi. Ne zato što si ti zadovoljan i smatraš da je to najbolja presuda, nego zato što drugačije ne možeš doći za svog prava. I prema tome je ta nekakva bukvalno iluzija ovako, onako, to čovjek sve što više o tome razmišlja, sve mu šetan više to govori i na kraju jednostavno jedno po jedno ovaj ostavlja i slično. Naprotiv, čak kad, kad, kad su najveći problemi, čovjek je, treba da iznese svoj stav i kaže, recimo, m, mm, protiv toga smo, nema to veze sa islamom i tako dalje. Normalno, uvijek u ovo današnje vrijeme, uvijek sam vam govorio i to uvijek govorim, znači, islamska zajednica je krovna institucija za muslimane. Bez obzira slagali se mi sa nekim stvarima ili ne. Ima stvari s kojima se ne slažemo, ima stvari s kojima se slažemo, ali bez obzira na to, krovna institucija. I prema tome, sve probleme neke ostale i tako dalje, treba što više i što bliže da se rješavaju u tom nekom krugu, u tom nekom duhu nikakve grupe, nikakve grupacije, nikakve džemati, neki i ono, to nema nikakve veze sa stvarošću. Postoji prijateljstvo određenih ljudi koji su, recimo, više drže vjere, drže se sumnita, održavaju vezu, posjete prijateljima, roditeljima, ne znam, imaju neka predavanja, ali ostalo, to u redu, nije problem, to je sredstvo. Ali generalno, ako musliman živi pravim islamskim životom, stvarno nema ničega zbog čega bi morao nešto strahovati posebno. A onda ako ga zulom zadesi od nekih ljudi ili od nekih strana i tako dalje, onda šta ćemo, dužni smo strpiti se na kaderu onoliko koliko smo, koliko, koliko možemo, molimo Allah da nas ne iskuša onim što ne možemo izdržati. Znači, zulom se događa, je li tako li? Zadesi ljude i tako dalje. Ali kad te to zadesi, važno je da si ti čist, da nemaš ništa od tih nekakvih nastranih ideja i tako dalje, A ljudi pričaju svašta. Ljudi rade, ljudi će pisat, pogotovo u ova vremena sada kada ljudi koristite neke, neko globalno stanje i ostalo, to ne treba da nas brine, jer to se nas ne tiče. Pošto nemaš, nemamo ništa s tim. Sjeća se baš ovog jednog su pitali u intervju, on živi inače u Britaniji, pitali ga baš ovaj, na televiziji, je li te strah? Onako kaže, zašto? Nisam nikog ubio, nemam namjeru nikog da ubijem, nisam nikom ništa ukruo nikakav novac ne švrcam, nikakav porez ne pla, sve poreze što ima plaćam. A onda ako te zadesi opet nešto, kaže, od kadera se pobjeći ne može. I to bi bilo zadnje što imamo ovdje od ovih uzroka. Jer vi ste mladi ljudi i vi treba da vjeru shvatite ispravno i da vjera nije ono što predstavljaju mnogi u medijima, to je eh, šta ja znam, nekakva sirovost, surovost i ubijanje i ne znam ja nego da je to jedna lijepa vjera savršena koja je došla da, da sredi odnos između čovjeka i njegovog gospodara i čovjeka i okoline oko njega. Da bude dobar komšija, da bude dobar prijatelj, da bude dobar sagovornik, da bude dobar brat, eh, sin i tako dalje i da te neke osnovne stvari praksom svojom pokažete, širite okolo i tako dalje. Prije svega u svojoj porodici, rodbini, a onda i, i širi. Da ljudi u vidi čestitog radnika, poštenog radnika, koji će paziti na zadnju minutu, ako, ako izlazi u 3 sata, on neće se preslačiti u 15 do 3, nego će čekati 3, pa će se u tri preslačiti. A izaće u 3, 5, 3, 15, ne znam znači savjesnog, čestitog radnika, radnika prije svega koji hoće da bude neovistan, da zarađuje za sebe, za svoju porodicu, za život koji neće čekati od drugog, šta će mu dati? Pa naučiti neki zanat, ako neko zna neke jezike da, da radi sa jezicima, ako ne zna da nauči zidat, da nauči molerisat, da nauči nešto, vjerujte, zanat nije nikakva sramota, sramota je samo da čovjek mlad, zdrav, u najboljoj snazi, sjedi iz krštenih ruku. To je problem. A i naš poslanik sa sedam je u tom duhu odgajio ashave, to je pravi sumnjiv. I govorio je, kad bi mu došli, kad bi vidio mlade ljude da su došli po zekat, govorio bi, evo vam, ali znajte da nema prava u zekatu koja je snažan i može zarađivati. S ciljom da ih postiče, da rade, da, da privređuju, da zarađuju i da osnivaju porodice. Vi ste sad u tim godinama kad trebate da, da što bih rekao, skrasite se u životu, da odabirete jedan način u životu i vidite šta je najbolje za vas. Svako pojedinačno. Ko se je našao u trgovini, neka on savrši i bude čestit pošten trgovac. Ko se je našao u kompjuteru, neka bude dobar informatičar. Ko je našao se da je, da je učitelj, da radi negdje u prosvjeti, neka to odradi maksimalno savjesno. I tako dalje. Znači, jedan zdrav član društva koji gdje god da se nađe sije veričet kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A Allah zna. Najbolje.